មានជាកងរៈគាត់អគ្គលេខារងកងទ័ពចាប់វិញហ្នឹងអូណាមានជាការរងកងទ័ពហើយមានជាកងរៈរាប់រាប់ពាន់អ្នកណាមិនចាប់កើត